وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Mi smo završili u našem zadnjem druženju poglavlje čega? Džume. I sad smo došli do poglavlja Bajrama. Poglavlje, poglavlje Bajrama. U arapskom jeziku riječ Eid, što znači šta? Bajram. Došla je od, izvedenica je od riječi Aud, što znači a, obnavljanje. zato što se, kažu Bajram, ponavlja godišnje, pa zbog tog ponavljanja došlo je takav naziv. Neki kažu zbog ponavljanja sreće koju muslimani doživljavaju na taj dan, jer to je njihov, to je njihov znači, praznik. Neki kažu zbog ponavljanja blagodati koje uzvišeni Allah te bar daje ljudima u tom danu, a neki kažu nazvane tim imenom zbog optimizma. Znači, onome koga je dočekao, da će dočekati naredni, kao što je nazvana kafile, kafila karavana. A u arapskom je kafile znači taj povratak. Pa kad se pošalje karavana, očekuje se da će ona šta? Da se vrade, neće negdje o putu zalutati, pa ode sam znači i metak jeli, s tom karavanom. Neki kažu da je došlo od, od adeta. Znači što su ljudi imali adet, znači da to stave i slično tome. Prvi Bajram, klanjao je poslanik, sallallahu sallam, bio je Idul Fitr, Ramazanski Bajram, koga je klanjao druge godine po Hidžri. I Bajram je jedan od simbola Islama i dolaze, nalaze, e, hadisi o tome su mutevatir. Mutevatir predanja su šta? Na neku definiciju mutevatira. Mut... A, znači, došlo je sa toliko puteva da je nelogično kranji sumnjati da se mogu sve te ravije složiti da nešto šta? izmisle tako. To je znači motivator predanja. Pa su došla motivator predanja, a ova o kojima govorimo, ona će biti ahad ovaj, u, ovome, u našem poglavlju. Ljudi su u džahilijuti imali koliko dana? Imali su nekoliko dana koje su slavili i veličali i igrali se u tim danima, zabavljali se, pa je to uzvišenje Allah te zamijenio sa dva dana Bajrama. I u ovim danima ljudi i a, zahvaljuju stvoritelju Tebara na blagodatima i badeta prvi dan kada je Ramazanski bajram, zahvaljuju na čemu? Na upotpunjenom toma i badetu, znači posta, a kada je kurbanski, onda zahvaljuju na čemu? Na posebno na hađu. Znači prije toga je bio dan refata, znači na hađ i toga dana znači upotpunjava se, znači obavlja se tavaf i upotpunila se, znači glavnica hađa se upotpunila kao najvećeg ili kao i Imam Šafija kaže da je to pritvrđeni sunnet i to je mišljenje imama Malika i većine islamskih učenjaka. Imamo i mišljenje da je to fard kifaje, ako ga obavi dovoljna skupina ljudi da spada sa ostalih. Imamo mišljenje da je to obaveza svima i to se ovdje debu Hanife, a imamo i drugo mišljenje da je to sunnet i neki hanefijski učenjaci kažu da je to sunnet Eh, koji je kolektivnog karaktera, znači fardu, odnosno fard koji je kolektivnog karaktera, da je to fardu kifaje, a većina učenjaka dokazuje da je to sunnet hadisom u kome se kaže pet namaza je uzvišeni Allah propisao ljudima. Ko bude ih obavio, Allahu je obaveza, Allah je sebe obavezao da će ga uvesti šta u džennet. Pa je pet namaza, znači misli se na pet propisanih namaza. Jer ovdje se vodi razilaženje ako je, kažemo da je vađib ili fard, onda oni ljudi koji ga ostave, protiv, njih će se povesti borba. Halifa će povesti borbu protiv njih, kaznit će ih. Moraju ga znači obavljati. A kažemo da je sunnet, onda ne bi moralo. Iako ima neki e, učenjaka za sunnete, kažu da se borba vodi. Tako spominje neki slučaj za kurban, tako spominje neki slučaj za ezan i slično tome. Iako to smatraju sunnetom, ali kažu, ako ostavi jedno podneblje kurban, halifa pripreme vojsku i ide. Ide da ih kazni. Da ih prisili da šta? Da kolju kurban. A ako jedna jedinka ostavi ili dvojica ili desiterica u jednom mjestu ostavi, to nije sporno. Ali da se svi dogovore kažu, e, ove godine dosta više kurbana. Živi bili imamo mjesa prošle godine, nećemo ove godine platiti niko ništa. E, ako se tako dogovore, onda je to neispravno. Jer je to izbjegavanje, znači, jednog od islamskih simbola. U ovome poglavlju autor je spomenuo pet hadisa. Imamo hadis Ibn Omara, on jedan kratak hadis i njime ćemo završiti. Kaže Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kale, kana Rasulullah sallallahu alaihi sallam wa Abu Bekrin wa Amara yusallune l'ide kabla l'hutbe. Od Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam i Abu Bekr i Omar su klanjali Bajram prije hutbe. Klanjali su Bajram prije hutbe. Dobro. Pogledajte ovaj hadis. Kaže u njemu Abdullah ibn Omar, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam i Abu Bekr i Omar su klanjali Bajram prije U redu, spomenuo je riječ praksu poslanika sa osrme. I to je izvor čega? Šerijat, jel tako? Što nam spominje praksu Ebu Bekra i Kakve veze i zašto? Ako je Allahov poslanik za nešto praktikovo, može li to promijeniti Ebu Bekra ili bilo ko drugi nakon toga? Ima neko pravo da radi suprotno tome? Da je Ebu Bekri i da su radili suprotno, bi to bilo validno? Ne bi. Pa što onda on spominjao? Lijepo. Imamo sunet lavo poslanika sa osama. Znate zbog čega već? A imate li šta? A, šta to znači? Pa da Šta to znači? Ja hoću propis šarijatski stoga. To definitivno. Dokaz je, braćo, da nije propis dokinut. Možda je Ibn Omar vidio poslanika, sa osam klanja jedno vrijeme šta? Bajram i posle Bajrama drži šta? Kutbu. I nakon toga prenosi ono što je vidio. I nakon toga, pred smrt, ne znam, godinu dana, taj propis dokinut. Ibn Omar nije bio tu, bio je na putu i ne zna da je propis dokinut. Pa ti hoće kazati, dok su Ebu Bekr i Omar to praktikovali i ljudi bili tu i niko se nije bunio, znači taj je propis ostao aktuelan do smrti poslanika sa osrme i nije nakon toga šta? Dokinut. Ovo je jako bitno. Znači, nakon poslanika sa praksa Selefa, u čemu ćemo, u čemu ćemo ako Bog da nešto spominjati u našem narednom predavanju, one subote tamo kada ja budem dolazio 25. koji je, Nešto ćemo tome spominjati. Znači, jako bitna stvar za muslimana. I ovdje je to Ibn Omer time ukazao na ovu činjenicu. Na šta? Praksu, znači, kako su ashabi vidjeli, na čemu su, na čemu ih je ostavio poslanik sa osaname i kako su oni nakon toga, znači, nastavili to, jeli, radi. Pa to nije, znači, nije dokinuto. Pa bi to bio onda konsensus ashaba u tom vremenu, znači da se tako radi. A to svakako slijedite ovu dvojicu posle mene Bubekra i Omara, Znači, to je hadis koji je vjerodostojan bilježi Ahmed i Hakim i drugi. I hadis ovaj znači da su Ebu Bekr i Omar najbolja dvojica ashaba u pogledu mišljenja. Kad se raziđu Ebu Bekr i Omar, a ni jedan ni drugi nemaju dokaza, slijedimo Ebu Bekr. Kad se raziđe Ebu Bekr sa bilo kim drugi od ashaba i Omar, sa bilo od a niko nema dokaza, njihovo mišljenje je šta? Mirodavnije. Jer se je poslanik, sa uputio na koga? Na njih dvojicu posebno. I zato kaže Ibn Taymi, kaže Zebu Bekra, kaže subhanallah. Kaže, skoro da tom čovjeku ne možeš, kaže, naći ni jedan stav, ni jednu situaciju da je uradio suprotno Kitabu i Sunnetu. Kopaj po Ebu Bekrovim mišljenjima i kada je odlučio da ubije i da se bori protiv otpadnika koji su niste da zekijat i gdje god da pogledaš Ebu Bekru uvijek desetku pogleda. I zato je rekao poslanik, šta, slijedite ovu dvojicu poslije, poslije mene. Iako Ebu hadis koji je prenio malo, odnosno evo Horeiru, odnosno Ibn Abbas, odnosno na odnosno odnosno na... Ali nije sve vraćao u obimu znanja. Jeste, obim znanja je bitan. Ali imate ljudi nosi znanje, znači, ovaj, ali to znanje ili ne zna prenijeti, ili, ili koristi grubost kada ga prenosi, ili, pa je znači to treba, ja sam slušao jednog šeha, on je zaista, znači on je enciklopedija. Enciklopedija. U svakom pogledu. Veliki Alem današnjice. Ja da ga sretnem, ja bom cipelu poljubio. Allaha mi, znači, cipeli bom poljubio. Ali, jedan ga je čovjek nazvao i govorim hadis poslanika, znam Pa je promijenio malo one, one vokale. Kaže, ni, a on ga popravlja. Nije, kaže, tako nego ovako. dobro, ali ovaj obični čovjek, on ne zna kazati mlijeko, on zna mliko. Tako, ne zna kazati čovjek, on kaže čovjek. I on je tebe nazvao u studiju, on tako priča, on ne zna drugačije. Ali se zna cilj, on nema namjeru mijenjati čije riječi. Poslanikom je sveme. Jer nije, kaže Allah poslanik, sallallahu nije griješio. Ne možeš naći Allahom poslaniku, sallallahu grešku u arapskom jeziku da kažete, e ovdje mjesto fethe stavio damu i dobra, to je nemoguće. To je kod ashaba bilo obični nemoguće da pogriješa. Ne kažemo poslanik, sallallahu Kaže, nije pa ga popravio, kaže, nemoj, kaže, lagati na poslanika, sallallahu alaihi kaže, nije on tako govorio. Nije on lagao na poslanika živio. Allah te poživio da od svako dobro. Pa čovjek može ponekad imati puno znanja, ali u datom momentu, u datom momentu možda koristi metod koji nije najadekvatniji. Pa kako je govorio, kako je govorio Selef, kaže nemojte sa svojom grubošću rastjerati ljude oko sebe. Pa kaže da vaša grubost poništi istinu koju nosite. Čovjek nosi istinu i grub sa ljudima. I ta grubost šta radi sa istinom? Pomnoži je sa nulom. I ljudi to neće dobro. Pa ovdje vidimo znači da su klanjali Ebu Bekri Omar Bajram kada u odnosu na hutbu? Hoćem kazati. Klanjali su Bajram prije hutbe. Klanjali su Bajram prije hutbe. Prvi koji je promijenio da hutba bude prije Bajrama bili su Benu Umelji. Bili su Benu Umeji. Šta su radili? Oni su uveli u svoje hutbe proklinjanje ljudi hvale vladare svoje koji su tu, a proklinju koga žele proklinjati. Pa kad bi se klanjao Bajram, ljudi doktor čuju odmah jedan po jedan na vrat. I ti ostaneš sam pričaš, niko te ne sluša. Tako. ljudi neće, ne, ne ljudi takav metod. Ovaj ovakav, Allah ga prokleo, ovaj ovakav, eh, ružne riječi, znači vrijeđanja i tako dalje. Pa se ljudi kupili izlaz jedan po jedan. Kažu, ne, ne, morate vi nama doći. Dođi ovdje, sjedni i slušaj. Ako hoš namaz moraš sjesti. A kad sjedneš, onda ja prvo isproklinjem, ispričam što ima, pa ćeš onda Pa su i šta tako? Prisilili da slušaju, znači, ono što su radili, od, od e, neispravnosti u smislu jeli, vrijeđanja i proklinjanja drugih ljudi. Neki kažu da je prvi ko je uveo ovo, da je to bio Osman radijallahu da je on pod kraj svoga hilafeta prvi klanjao, ima jedan rivajet od Omara, kaže autor da nije ispravan ima rivajt od Omera, ali kaže stav da nije ispred da to Omer radio. Vidjet ćemo li ispravno. Doćemo do njega. Vidjet ćemo li ispravno. Drugi kažu da je to radio, da je prvi koji da je to bio Moavija, neki kažu da je to bio Merovan u Medini, a on je bio namjesnik Moavije gdje u, za vrijeme Hilafeta Moavije, jer je Moavija bio gdje u Šam, on je bio njegov namjesnik, znači u Medini i to se spominje, znači e, najviše i to se njemu puno pripisuje, neki kažu da je to bio Zijad u koji je isto isto namjesnik bio vrijeme Hilafeta Moavije, neki kažu da je to bio Zubeir, i, znači, ovo su uglavnom mišljenja koja se navode, koje je šta prvi izmijenio ovu praksu, znači da bude prvo, šta, hutba pa onda namaz kao kod džume, da bude kao kod džume. Ali kažu nakon toga se opet se ulema složila pa su prihvatili sunet poslanika, sam evo berka kako je bila, pa su opet nakon toga znači nastavili kako je bilo. Ovdje imamo rivajetu u dva sahiha da je to bio Merovan tako došlo od Isabu Sedel da je to Mervan prvi znači uradio. Kad je Jad kaže da je u nama složna da se hutpa drži poslije znači namaza, i tako je radio poslanica, za njegovih holifa i rašidini, ali se kaže prenosi od Omera da je tako uradio, da bi ljudi mogli stizati na namaz. Jer ako prvo klanjaš, šta ljudi promaši ga? Namaz. A ako držiš prvo hutpu onda ima vremena ljudi šta da? Da stignu. Ali kaže, to nije sahih. Kazali smo, vidjet ćemo. Je li Ibn Kudame kaže, ne znam razilaženja među muslimanima, osim od Benu Umeje, kaže, nalazi se po tom pitanju, navodi se razilaženje, odnosno mišljenje od Ibn Abasa i, i, i Ibn ali kaže, nije to vjerodostojno prenešeno, znači, od njih. Iako je, kaže, Ebenu Umeje to promijenio, to pleme Ebenu Umeja koje je promijenilo, pa je uvelo da bude šta? Hutba prije namaza, kažu, prije toga je bio konsenzus učenjaka i dužno se je vratiti tom konsensu i to je onda bidat. Imamo znači rivaje da je to bio Merovan, imamo da je to bio Osman. Eh, Ibn Munzir prenosio od Hasan al-Basrija da je rekao da je Osman pri kraju tvoga hilafeta da je to, ili da je to tako promijenio. Postoji mogućnost da je Osman radijallahu ta'ala to radio nekada zbog koristi ljudi, da bi stizalo namaz. A, a ako je to radio neko od Benu Umeje, onda su radili to radi kojim ciljem? Da bi mogli proklinjati. Pa se znači dva nijeta uveliko, jeli, uveliko razlikuju. Možda postoji mogućnost da je to ponekad uradio Osman, rijetko, ali da je Mervan uveo tu stalnu praksu, pa je onda pripisana šta? Njemu, zato što je stalno uveo. U protivnom, ne mora znači biti da je to Osman radio stalno. Imamo rivajet kod Ibnu Ebi Šejbe i kod Abdurrezaka od Omera. Ovi prenose Ibn Ebi Šejbe i rezak. Oni prenose od Sufjana Ibnu Jejine, od Jahje Ibnu Sa'ida al-Ansarija od Jusufa ibn Abdillaha ibn Salama od Omera. Da je on to radio. I ovaj hadis je, ovaj rivajt je vjerodostojan. Ovaj hadis je vjerodostojan. Rivajt je vjerodostojan. Ma vam jako iskazao da to šta nije vjerodostojno. Ali Ibn Abi Šejbe je svakako povjerio kao Razak. Oni je od koga? u Sufjana ibn Jejne. On ima Jahir ibn Sa'id al-Ansari, da ne pričamo o njemu. Isto tako, Jusuf ibn Abdillah ibn Salam od Omera. Ali se ovaj rivajet kosi, ova verzija se kosi čime? Ko će kazati? Hadisom koga smo spomenuli. Od, koga? Od Ibn Omara kaže da je poslanik sa osrme i Ebu Vekri Omer klanjali šta? Bajram prije hutbe. A ovdje se kaže da je to izmijenjeno. Znači imamo dva kontra, imamo dva oprečna rivajeta. Može biti da je Omer braćo ponekad to klanjao. Ponekad, pa je prenešeno da je nekad izmijenio rad nekakve koristi. Kao što smo govorili da je Osman upotpunio gdje? Na, na mini. Jel tako? I govorili smo zašto je upotpunio Osman na mini. E tako možemo isto kazati ovdje. U protivnom je preče prihvat ono što je došlo šta u dva, u dva sahih, kod Buhari i to je preče prihvat. To je preče, je da se prihati. Neki su pokušali sada da učenjaci da važu zašto je došlo, zašto je došlo a kod džume prije namaza, a kod bajrama poslije, zašto je ovako, pa kažu gdje je farz, tada pa ide prije, da bi ljudi imali vremena da stignu na šta na, na farz, a gdje je sunnet, onda se to odgodi, prvo se klanja farz, pa se daje prednost farzu, odnosu na na, ima problem, ako tako kažemo. Onda kažemo šta je sa arefatskom hutbom? Zašto ona prije namaza? Ali ona vađi? Nije, ona Šta je sa njom? Pa je najbolje kazati, to je u kifi. Znači, ibadeti se uzivaju onako kako su došli. I tako i primjenjuju se. I o tome ćemo, ako Bog da, imati priliku da govorimo nešto na 15 dana. Allah ta'ala sallallahu Ako ima pitanja vezani za ovo čemu smo govorili, imamo toga bojno. Znaš, ja sam bio na Bajenu. E onda kad se pobudili Bajern nama, znači Bajern je dan Bajernu i, i, i džuma. Kako umre? Što se tiče e, toga, tačno, poslanik je sa nazvao, znači džumu je nazvao Bajramom. I to je barem, ne u smislu slavlja, nego je barem zato što se ljudi tu okupljaju, to je okupljanje, znači muslimana na jednom mjestu, kao refat, kao, doćemo do toga, govorit ćemo. Što se tiče, znači da se podudre u istom danu, doćemo do toga, nemoj požurivati prije, znači, ovaj, to će pitanje, znači, naići u... Iako sam ja govorio o tome, ja sam ove pitanje govorio, znači, u knjizi o džumi. Ali mi ćemo doći svakako ovdje, govorit ćemo o tome ponovno. Reci. Kad pričamo o emocijama, danas mi mnogi ovdje imamo neku metu sebi u na ane, nikom, ono, u vezi hađe. Kažem, moću da obavimo hađe na ane, vide. Ja postavljam sam jedno pitanje, da li je moguće obaviti i da li se treba obaviti hađe za nekoga ko nije I da li ispravno? Pa Pazite, ovo je pitanje jako bitno. Mi mnogi danas ovdje sjedimo koji imamo nekoga u familiji koji nije nikako klanio, a obavljamo hač A sad ne znamo da li je ispravno, da li je ovo uopšte hač tako, tako Kod većine islamskih učenjaka, osoba koja je umrla, nije klanjala, je muslima. I dozvoljeno je da joj se dovi, da se ženaza klanja se kopom muslimansko mezarje, dozvoljeno je da se obavi za nju hađ, da se daje sedaka i sve da se čini ko za bilo kog drugog muslimana grišnjaka. To je stav većine islamskih učenjaka, tri mezheba min definitivno, a i veliki broj hambelijskih učenjaka, čak i Rukodame u svome dijelu Mugni, je odabrao mišljenje, znači, o tome da takav čovjek ostaje u krugu islama. To je raziloženje. Tako da, nije znači, ispravno nikako ovo pitanje tretirati kao pitanje jednoglasnog stava. Ja sam skoro bio, putovao bio sam gostuju u jednom džumatu i tako govorim da postoji razilaženje oko pitanja ostavljača namaza. Kaže mi čovjek, kako kaže razilaženje? Kako razilaženje? Zar to nije jednostavno sva ulema složa da je, to, da je on nevjernik? To su pogrešno objeđenja. To je pitanje fiksko oko koga postoji razilaženje među ulemom. Pa čovjek koji smatra da je njegov babo ili nena ili tetka ili nije bitno komšija preselio bez namaza, ali je pored toga bio u krugu islama i nije ničim drugim izašao van okvira islama, i ubijeđen je u to obavi pa hač, molim Allah da ima nagradu. A čovjek ako smatra da je ostavljač namaza, da nije musliman, znači ostavio namaz i time nije musliman, ne obavlja, ali ja to mogu praktikovati i držati za sebe. Ali ja i sada javno, koliko god nije radio, znači postoji nešto zove fik i razilaženje među lemom. I prema tome mi moramo imati znači široka prsa. Pa ko želi da obavi, obavi, molim Allah da primi od tebe shodno tvome ubiđenju. U protivnom, ovaj, čovjek ima pravo znači da smatra jeli, jedno od dva mišljenja i jedno i drugo mišljenje dehlu suneta od džamata i neće koristiti. Često ljudi kažu, dobro, a šta ti misliš? Ništa neće koristiti šta ja mislim i šta ti misliš, šta peti misli. Ako se različite Ebu Hanife i Malik i Šafija i Mahmed i učenjaci Selefa različite se po tome pitanju, neće koristiti ništa što mi mislimo. Jer to, to, je, to pitanje da li postoji znači razilaženje ima. Pa to čovjek radi ono svome ubiđenju. Ali ne treba znači vidjeti čovjeka kao pitanje mesa. Zaklao komšija meso koji ne klanja. I ti, ti smatraš da je to čovjek musliman, on ima pri sebi radi nešto, ponekad ode možda na džumu, ode na bajram, on nije time izišao van je slama, ja jedem to meso. Ne treba kazati taj čovjek jede haram i hrani sebe haramom. Ti ne moraš jesti ako nećeš. Ali nije to isto kao došao i zaklao budista i ti jedeš njegovu hranu. Jer ako budiste nema razilaženja, to je haram ko sve uleme i to je zabranjeno. A čovjek koji ostavi namaz i razilaženje. I zato tu treba znači čovjek imati elastičnija prsa i pristupati tim pitanjima oprezno, a ako odabereš jedno mišljenje, nemoj ga nužno drugima naturati da mora svako, znači, slijediti ono što ti vidiš. I to se veže za druge stvari. Za brojne druge stvari. Znači, to pitanje ostavljača namaza veže za brojne druge stvari. Ne samo znači za pitanje ovaj, jeli, dženaze i mesa njegovog i tako dalje, nego se veže, za stotine drugih stvari. I, zato ovaj Ibn Kudame spominje u Mugniju, kaže nikad nije zabilježeno da je u historiji čovječanstva da čovjek nije ukopan među muslimane zato što je ostavio namaz. A kaže koliko je ljudi kroz generacije ostalo namaz. Znači niko nije bio od halifa da je neko bio i da kaže eh, dosta nije klanjao, ćete ga van, ovaj, neće među muslimane. Uvijek ukopan među muslimana. Tako da oko tih pitanja znači ne treba da čovjek žuri ovaj, nego treba gledati da prvenstveno da popravi. Jer mi, ćemo gledati komšiju da ne klanja. Cijeli život da ne klanja, gledam ga. I kad umre kaže, neću ja na dženazu, jedna, ćemo ja dženazu klanjati. Dobro, lijepo. A gdje si ti bio dok je on bio živ, bio da ga pozoveš i da mu se osmijehneš u lice, da kažeš komuš, hajmo kako popiti, da, da konekciju nekako sa njim uspostaviš, da ga pozoveš, da nema me nigdje. Nego kad umre, onda ga očatrim. Pa to, to zna svako. To svako može i to je najlakše nego znači da se potrudimo malo ti ljudi, pa onda ako kažeš ne, ja sam ga pozivao cijeli, ja sam ga pozivao tri godine sam sa njim, dao sam mu CD-eva i kaseta pola kamiona i mogao je čuti, vidi, nije ti neću mi ja klanjati dženaze, svaka čast, nemoj mi jer nije ti bio oho. A ti nisi ti ništa raditi, nego gledao u njega kako on to ne, nećeš ništa da radiš, ni, ovaj, bilo čime da, ga opomeneš i tako dalje. I onda nakon toga mislim da je, da je tu vid ovaj, što da, da, je tako radio poslanik sa sa ljudima. Ili da je neko ko je tebe pozivao, koji je tebe, sjeti se onoga ko je tebe pozivao i ko je tebe e, davetio. Koliko se je strpio s tobom, koliko je sabura imao, koliko ga je glava puta morala zaboljeti od tebe. Da te je ostavio nakon prvog puta, je tako? Pa je čovjeku bitnije da bude daje, nego da bude kadija. tu mišljeno, kako sam ja to shvatio, da je tu u priči mišljenje imana i ahireta nego Da svakako želiš da ima iman, da da To svakako, to prevashodno. To je ciljano u prvom redu. Ali dunjalučke stvari. I dunjačke stvari Znači, dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želiš sebi. Čovjek musliman kupio sebi lijepo auto, ti izgori od buke. Zavidiš mu. Pa ne, želiš ti sebi tako auto? Pa želim živio. Kako ne bi želio? Pa želi njemu. Nemojmo znači zavidjeti. Pa to se odnosi znači na jedno drugo, ali svakako znači prevashodno je time ciljan je ovaj jel, pravi uspjeh je ahiretski uspjeh, Jer kaže se u jednom hadisu minel khair, da želi svom bratu muslimanu što želi sebi od dobra. Imate ljudi koji ne želi sebi dobro. Imate ljudi koji se fiksaju, koji ne koriste tako drugi? Želi vam to sebi. Želi. On bi to želio i tebi imenu, kaže, znate kako lijepo vidi. Sutra bi vi to probali. Ti dok to uzmeš, ti već lebdiš, ti sveć već gore negdje, lijepo ti. I on to meni želi, ali to nije od čega? Od hajra koji je došao u jednoj verziji da iskaže minel hajr. Pa je šarijet ograničio od hajra. Pa da kažem na sudnjem danu, Allah, dragi, ja sam želio svoju braću muslimanu ono što želim sebi. Ali kažemo, to nije bilo od čega? Od hajra pa nemaš nagrada, imaš samo Kaznu.